І ще не все збулось, а серце болить чогось. Перший осінній дощ мої цілує губи. Якщо ми любимо, ми повертаємось, ми повертаємось, якщо ми любимо.